บุ๊กทูเจ็ดสิบเอ็ดบ่ยมืยมดบ่ยมืยมดต้องการ อยาก muốn gì đó muốn gì đó คุณอยากทำอะไร các bạn muốn gì các bạn muốn gì คุณอยากเล่นฟุตบอลไหม các bạn muốn chơi bóng đá không các bạn muốn chơi bóng đá không คุณอยากไปหาเพื่อนๆไหม các bạn muốn thăm bạn bè không các bạn muốn thăm bạn bè không ้องการ อยาก muốn muốn ดิฉันไม่อยากมาสาย tôi không muốn đến muộn tôi không muốn đến muộn ดิฉันไม่อยากไปที่นั่น tôi không muốn đến đó tôi không muốn đến đó ดิฉันต้องการกลับบ้าน tôi muốn đi về nhà tôi muốn đi về nhà ดิฉันต้องการอยู่บ้าน tôi muốn ở nhà tôi muốn ở nhà ดิฉันต้องการอยู่คนเดียว tôi muốn ở một mình tôi muốn ở một mình คุณอยากอยู่ที่นี่ไหม bạn muốn ở lại đây không bạn muốn ở lại đây không คุณอยากทานอาหารที่นี่ไหม bạn muốn ăn ở đây không bạn muốn ăn ở đây không คุณอยากนอนที่นี่ไหม bạn muốn ngủ ở đây không bạn muốn ngủ ở đây không คุณต้องการเดินทางพรุ่งนี้ไหมคะ bạn muốn ngày mai ra đi hả bạn muốn ngày mai ra đi hả คุณต้องการอยู่ถึงพรุ่งนี้ไหมคะ bạn muốn ở lại đến mai không bạn muốn ở lại đến mai không คุณต้องการจ่ายเงินพรุ่งนี้ไหมคะ bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không bạn muốn ngày mai mới trả tiền hóa đơn phải không คุณอยากไปดิสโก้ไหม các bạn muốn đi nhảy không các bạn muốn đi nhảy không คุณอยากไปดูหนังไหม các bạn muốn đi xem phim không các bạn muốn đi xem phim không คุณอยากไปร้านกาแฟไหม các bạn muốn vào quán cà phê không các bạn muốn vào quán cà phê không